bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ko'p birodarlarni fikri mulohazalari, savollari bo'lishi mumkin. Inshaalloh bu qolgan suhbatimizni iymonlashlik bobidan ana shunday savol-javoblar bobiga o'tamiz inshaalloh. birodarlarni qiynayotgan savollar bo'lishi mumkin. Inshaalloh mana bu savollarni javobini bizdan olsanglar, keyin qiynalib yurmaysizlar. <clears throat> bu savolmi? Taklifmi? Shoyat ham taklif bo'lsa ham savol ham bo'lsa kerak. sunnatlarni mahkam ushlasak, chunki sunnatni mahkam ushlashlik Alloh bilan arqonni mahkam bog'lashlik. Albatta Alloh subhanahu va taolo فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Muhammad alayhisalomni bir buyrug'iga xilof ish tutayotgan kishilar o'zlarini boshlariga Alloh taolo tarafidan fitna tushishligini va qiyomat kunida alamlantiruvchi azob kelishligidan ehtiyot bo'lsin dedi. Bitta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amrlarini talq qilishligining oqibati shu. Uhud kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maydonda edilar. Shu qo'shinni qo'mondoni amiri Muhammad alayhisalom edi. 50 ta qo'yib qo'yilgan romiylar o'sha kamonchilar buyruq bo'lgan ediki, biz g'alaba qilsak ham, mag'lub bo'lsak ham tog'dan tushmaysizlar, qimirlamaysizlar. To'g'ri meni buyrug'im kelmagungacha. Agar ko'rsanglarki, maydondan bizni jasadimizni, go'shtlarimizni qushlar ko'tarib olib ketayotgan bo'lsa ham, o'rningizdan qimirlamaysizlar. Nima qilishdi? Işte? g'alaba jangning avvalida musulmonlarning nasibasi bo'lgan vaqtida maydonda g'animatlar qolib ketdi. O'sha 40 ta kishini 50 kishidan 40 talari pastga tushishdi g'animat olishlik uchun. Bitta buyruqqa itoatsizlik bo'ldi. Oqibatda mag'lubiyat keldi. Bitta buyruqqa. Shuning uchun ham Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bir jangda qo'shinni jangga olib kirayotgan vaqtlarda bir tog'liqda turk tog' balandligining ustida turdilar. Aytdilarki, men 3 marotaba takbir aytsam, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar desam, keyin jangga kirasizlar. Ungacha kirmaysizlar dedi. Shunda qo'shin tayyor bo'lib turdi, dushman bostirib kela boshladi. Shunda bitta takbir aytdilar, Allohu akbar dedilar. Qo'shin jangga kirib ketdi. Mujohidlar jangga kirib ketdi. Shunda osmonga qarab turib yig'lab turib Allohu akbar, Allohu akbar. Ey Alloh, men bilan roziman degan ekanlar. Uhud kunidagi mag'lubiyat ko'zdan oldi keyin ekan. Musulmon mujohid kishi ko'p ziyrak bo'lish kerak. Bir g'azvada bir e, sahobalar vallohu alam oralarida bo'lgan voqeada qo'shin mag'lub bo'ldi. Endi bu taqdirdagi mag'lubiyat demasdan ular o'zlarini tekshirishdi. Nima kamchilik qildik, nima xatoga yo'l qo'ydikki, bu mag'lubiyat bizga keldi. Shunda misvokni tark qilish kerak ekan. Misvokni nima bilsa kerak a? Mana uni deydi. Shu bitta misvok tark bo'lgan ekan. Ha, mag'lubiyat shu yerda ekan. Hammaga buyurgan ekan shu daraxtlarni kesib misvoq qilishni boshlashgan ekan. Alloh subhanahu va taolo bularni bitta sunnatni tiriltirishliklar bilan kufrni qalbiga qo'l qo'sab qo'yganki, bular tishini chaqlayapti hozir bizni yevorsa kerak deb qochib ketgan ekan. Bitta misvoq. Misvoq shart emas Arabistondan olib kelsa. Shu daraxtlardan ham bu daraxt yo'q. Pastida daraxtlar kesib tutsa edi. yo qunduzdagi tahordagi daraxtni aytganman. Ha, xushbo'ylikka unchalik qiziqmani tahsillar. Xushbo'ylikdan uncha-muncha ishtibo bor. Bugun bir tutdik. Mana shu changlaki bor. Mana shu changlar. Rozadorni og'zidan chiqayotgan hid nima edi? Ha? Allohning huzurida mushk ambardan oliyroq turadi u. Bu ro'zador uchun u. Ibodatlarning eng olisi bu jihad bu. Abdullah ibn Mubarak nima dedilar? Haramda atirlarni sepib ibodat qilyapgan obidul haramaynga qaradim. Ya obidul haramayn. Law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Hey, ikki haramda ibodat qilyapgan obid. Agar sen haqiqatni bilganingda edi, qalbingni ko'zi bilan qaraganingda edi, sen ibodatni o'yinchoq qilyapsan sen. Ibodat bilan o'ynashyapsan sen. Asli ibodat sen qilmayapsan. Asli ibodat sen qilmayapsan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu bir kishi tushida ko'rgan ekan. Solih kishilardan bir kishi tushida ko'rib, sizga Alloh taolo nima muomala qildi deganda aytgan ekanlarki, Alloh gunohlarimni mag'firat qildi degan ekanlar. Nimani evaziga? Ilmingiz evazigami desa, yo'q. Jihad maydonlarida dimog'imga kirgan tutunlar uchun, dimog' dimog'imga kirgan chang g'uborlar uchun Alloh taolo meni mag'firat qildi degan. Xushbo'y yetkazib berish olmayotgan bo'lsam, unchalik g'amgin bo'lmadim. Endi salomni fosh qilishlik bu bizni haqiqiy mu'min bo'lishimizga sabab bo'ladi. Muhabbatga sabab bo'ladi. Jannatga kira olmaysizlar haqiqiy mu'min bo'lmasanglar. haqiqiy mu'min bo'lolmaysizlar, bir biringizni yaxshi ko'rmasanglar. bir biringizni yaxshi ko'rishlikka sabab bo'ladigan bir amalga yo'llab qo'yaymi dedilar. Bu salomni fosh qilishlik. Salomni tanish bilishga aytilmaydi. Tanisa yaxshiroq odam bo'lsa, assalomu alaykum. Yo hammaga sahobalar bozorga chiqib, bozorda ishlari bo'lmasdi. Odamlarga faqat salom berib yurishardi. Salomni fosh qilishlik. Ikki kishi ketyapsizlar, oralaridan bir tang chiqib qoldi, u kuyib yotgan Bir tane o tarafda o'tdini, bu da bu tarafda o'tdini. Shunda chiqish bilan bir-birine salom berasiz. Salomning odobi shu. Bir daraxt chiqib qoldi o'rtanada. Chiqishlik bilan salom berasizlar. Bir devor chiqib qoldi, chiqish bilan salom. Bir mashina chiqib qoldi. Darrabda bir-birine ajralishligi bilan bir lahzada salom berasizlar. Buni salomni fosh qilish deyiladi. Bir xonada mehmon qilasizlar, sangarlaringda mehmon kelgan bo'lishi mumkin. Oldiga 10 marta kirib chiqsani 10 marta salom berasizlar. Bir marta salom berib qo'yib qutulmaydilar. Shuni salomni fosh qilish deydi. Sirni fosh qilinadi-ku. Bitta xabar bo'lsa, darrabda shu muxobirlarda falon bo'libdi, uston bo'libdi. Mashalloh. Ana uni fosh qilish deyladi. Salomni ashaq qilib fosh qilinadi. O'zi bizning muxobirlarimiz shohid bilsak, dushman ham avvaldan assalomu alaykum dedi, oxirdan assalomu alaykum dedi. Taomlanganda zikr qilish yo'q. To'g'ri bu gapim. Taomlanishlikning o'zini odobi bor. Shohrat aka deymiz, Sayyid aka deymiz, o'sha kishining akasi bordi, Xudo rahmati Abdulg'an aka degan. Shu kishi bilan tabliqqa chiqqan vaqtimizda bilan o'tkazib qo'yardim. Avval shu taomni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qana yeganlarning odobini bir kishi aytib berardi-da, keyin hamma shu bilan ovqat yerdi. Hamma mo'ysafada o'tirishardi. Kim bir kishi bir keyin uxlashdan oldin ham hammasini o'tkazib qo'yib, bir kishi o'qib berardi kitobdan Rasululloh sallam buni o'qigan, buni o'qigan, keyin uxlardi. Shu Abdug'an aytganda Alloh rahmat qilsin. Birodar 70 yil molga o'xshab yeb, molga o'xshab yotavergan ekanmiz. Alhamdulillah 70 yoshga yetganda sunnatga muvofiq yeyishlikni, sunnatga muvofiq uxlashni o'rgandi degan. Molga o'xshab yemaydi birodar. Sunnatga muvofiq yeydi. Va taomdagi sunnat shuki, na nasoralarga o'xshab baraban cho'l ovqat yeyiladi, na yahudiylarga o'xshab jum o'tir ovqat yeyiladi. Bir kishi chiroyli nasihat qilib turadi, qolganlar eshitib turadi. <clears throat> Vallohu alam. Yana Fa'arra buluna mumkin ko'rmay qolasizlar. O'shaning uchun so'rab oling. A, so'rab qolmagan ekanman demadi. Bormi savollar? Mulohazalar, fikrlar. Bismillah. mashash bo'lgan birodarimni Sayfullo shu birodarimni qalbida o'ylashni olib chiqish niyati bor edi. Miriya chiqish. shu birodar Inshaalloh biz shunda va'da qilganmiz agar va alaykum jazakalloh xayran. Inshaalloh birodarimiz vasiyati vasiyat deb qabul qilamiz. Bu faqat e, biz shunda bir e'lon qilganmizki, agar bir muslimani ichkaridan olib chiqishlikka harakat qodir bo'lsa harakat a'zolari agar shuni dushmanni qo'lidan salomat olib chiqishlikka harakatda hamma byudjeti kerak bo'lsa byudjetini sarflaymiz. Qiyomat kuni Alloh taolo so'rasaki, nimaga musulmonlar byudjetini qayga sarflading desa, bir musulmonni najot berish uchun sarfladi deb biz va'da berganmiz. Inshaalloh buni imkonini qilgan bilgan birodarlar, yo'lni bilgan birodarlar yordam bersa inshaalloh biz uni imkoniyatini qilib beramiz inshaalloh. Jazakalloh xayran. <clears throat> Yana bolalarga deyilganmi? Agar haqiqiy mu'min bo'lsak, vaqti kelib fath bo'ladi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalarga, bolalarga degan ko'p e'tibor bergan ekanlar. Harakat bu borada biror barnoma bormi? Albatta bor. Inshaalloh birodarlarni farzandlarini, muhojirlarni farzandlarini ham hofizi Qur'on, ham olimi din, ham mujohid qil tarbiyalashlikka biz niyat qilganmiz. Chunki bizning yo'limiz davomchilari o'shalar. ان شاء الله Bora ham beraylik savol. Bu kishi o'zini qobiliyatdagi bor narsani islomga qilishiga sarflamasa gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo unga omonat qilib bergan, unga omonati xiyonat bo'ladi. Shu ichki qobiliyatlarni chiqaringlar tashqariga. Hada buni yig'ib qo'yar mani jamlab. deb qolsan o'zini olib ketib qolasan keyin. <coughs> Tahajjudda duo qilishni birodarlarga eslatsangiz. Albatta tahajjud o'qiydiganlarga bu taalluqli. Inshaalloh duolar ijobat bo'ladigan joyda turganmiz inshaalloh, jihad maydonlarida, ribotda turlingan va xosatan o'zimizdagi kamchiliklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abdulloh falonchiga o'xshamaginki, u tahajjud o'qirdi, tahajjudini tark qilib dedilar. Ya'ni u insondagi nuqson u. Tahajjud o'qib yurgan bo'lsa, tahajjudni tark qilishlik bu nuqson u insonda. Iymoniga kelgan zaiflik bu. Va albatta Alloh subhanahu va taolo kechani 3 dan 1 qismida osmonning quyugi, quyi qavatiga tushib, eng quyiga tushib bandalariga menga duo qiladiganlar bormi, duosini ijobat qilsam? Mendan so'rov so'ravi bormi, so'raydiganlarni so'rovini bersam dedi. Bu har kecha bor. Shuning uchun tahajjudda faqatgina Allohum mag'firli deb o'zimizni duo qilavermasdan butun musulmonlarning haqqiga, butun mustazaflarning haqqiga, qamoqlarda qon tupirayotganlarning haqqiga, bular haqqiga duo qilishimiz kerak. Inshaalloh Mana bu bir eslatma. Eslatmani bergan birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bering <clears throat> Albatta biz bola chaqamizni, uy joyimizni, vatanimizni, ota-onalarimizni, yaqinlarimizni shu maqsadda tirab chiqqanmizki, shariat tatbiq qilamiz deb. Agar shariat tatbiq bo'lmasa, vatanda ham yursa bo'laveradi. Va har bir mu'minning vazifasi shuki, Alloh taoloning hududlarini, shariat qonunlarini tatbiq qilish kerak. Bu narsa avval o'zimizdan tatbiq bo'lish kerak. Avval biz o'zimiz isloh bo'lmasak, albatta boshqalarni biz isloq qila olmaymiz. Bizning maqsadimiz nima? Yer yuziga shariatni o'rnatish. U shariat agar o'zimizga o'rnamasa, o'zimiz ustimizdan tatbiq bo'lmasa, biz albatta shariat o'rnata olmaymiz. Bu vazifa har bittamizning vazifamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir qonunni qo'yib qo'ydi. Va ma kana robbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahliha muslihun. Ey Muhammad alayhisalom, sizni Parvardigoringiz, sizni Robbingiz hargiz bir qavm zulm qilyapgan bo'lsa-yu, ularning ichida muslih kishilar bo'lsa, isloh qilyapgan kishilar bo'lsa, bu qavmni halok qilmaydi dedi Alloh taolo. Agar muslihlar bo'lsa. Muslih kim? Shu musulmonlarning ichida paydo bo'ladigan xato kamchiliklarni to'g'rilaydi ular. Bu oson ish emas. Solihlar emas, muslihlar. Muslih bir kishi qilayotgan xatoni qaytaradi. Marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi va zalika azaful iman. Sizlardan qaysi biringiz bir munkar, noto'g'ri ishni ko'rsa, qo'li bilan tiyib qo'ysin, qaytarib qo'ysin. Qo'li bilan qaytara olmasa, tili bilan qaytarsin. Tili bilan qaytara olmasa, qalbi bilan yomon ko'rsin shuni. Lekin qalbi bilan yomon ko'rib o'tib ketishlik eng zaif iymondir. Iymonlarning ichidagi eng zaif iymon qalb bilan yomon ko'rishlik. Lekin ulamolar aytadiki, islom hokimiyati qurilgan joyda qalb bilan qaytarishlikka ijozat yo'q. Eng quyi darajasi til bilan qaytarishlik. qalbilan kofirlar diyorda yashayotgan bo'lsangiz, bir munkarni ko'rasiz, qaytarsangiz sizni o'ldirish mumkin. Lekin musulmonlar yashayotgan diyorda o'ldirmaydi. Ja bo'lsa qamab qo'yadi. Ja bo'lsa shu yomon ko'rasiz Lekin o'ldira olmaydi. Shuning uchun insonlardan tashkil bo'lgan jamoatda munkar bo'ladi. Ba'zi birodarlar aytib qolishadi, bu qanaqa bu jamoat o'g'irlik bo'ladi? Bu qanaqa jamoat bu odamlar bir-birini aldaydi. Bu qanaqa jamoat Baytul Mola xiyonat bo'ladi? Muhammad alayhisolatu vasallamning zamonlari eng yaxshi zamon. Xoyrul qurun, qarni, eng yaxshi davr asr meni asrim dedilar. Shu yerda zino bo'ldi. Shu yerda zino bo'ldi shu davrda. O'g'irlik bo'ldi. Va shariatning hukmlari kofirlarga emas, musulmonlarga tatbiq bo'ladi. o'g'irlik qilgan musulmonning qo'li kesiladi. Musulmon u. Kofir o'g'irlik qilsa uni qo'lini kesilmaydi u. Nimaga u bunga ma'mur emas u? Araq ichgan musulmonga darra uriladi. Musulmonga bu tadbiq bo'ladi. Shuning uchun musulmonlar yashayotgan joyda bunaqa kamchilik bo'ladi. Yo, men bilaman yer yuzida falon jamoatda bunaqa kamchilik bo'lmaydi degan odam u yolg'onchi odam u. Chunki eng yaxshi sahobalar davrida bo'lgan bu. Qo'l kesilingan, zinokor rajim qilingan. Va lekin mana bu vazifa har bittamiz vazifamiz. Va xosatan mas'ullarning vazifasi. Lekin muslih bo'lish asosi juda ham qiyin. Shuning uchun ko'p odamlar o'zini chekkaga oladi, ayb gunohlarni ko'rsa jim yuraveradi. Mo'min qobil bo'lib. Vaholanki bir jamoatga yetadigan yaxshilik va yomonlikka jamoat hammasi shirik. Hammasi shirik. Ya'ni bir ofat kelsa, jamoatdagi palonchilar qoladi emas. Agar qaytarmayotgan bo'lsa muslih bo'lib, ular ham halok bo'ladi. Albatta, jamoat isloh bo'lmaydi, magar ham munkarlardan qaytarishi bilan isloh bo'ladi. Ko'p birodarlarni bilamiz, ko'rib turadi, bilib turadi, ma o'tib ketaveradi. Ha? O'zbekni bir gapi bor, och qonning tinch qulog'im. Nima qilaman janjarga aralashib Yo birodar. Islomda hammamiz bir-birimizga javob beramiz. Shuning uchun yaxshilikka ham shirimiz, savobiga ham, gunohga ham shirimiz. Albatta mana bu shar'iy jazolar davom etish kerak. Bu narsa agar to'xtab qolgan bo'lsa, demak biz buzilyapkanmiz. Nimaga imkoni yo'q. Xatga kelib hamma farishta bo'lib qolgan bo'lsa. Buning imkoni yo'q. Xatga borganlar hammasi farishta gunoh qilmaydi degan gap bo'lmasa kerak. Itoatsizlik sheda bo'ladi, baytul molga xiyonat sheda bo'ladi. Oy, bitta-bitta o'q otgin desa, darritib 4-5 ta magazinni bo'shatib yuboradi. Payrada uxlab qoladi, ko'p ishlar oladi. Shularga agar chora ko'rilmayotgan bo'lsa, birodarlar bilib buni biz islob olmaymiz. Shuning uchun vazifador birodarlar, mas'ul birodarlar, ustimizda turgan qo'mondonlar bu narsani tatbiq qilish kerak. Biz o'zimiz murojaat qilaylik. Birodar, men shu jinoyatni qildim. Qiyomatga qolib ketmasa men jazomni bergin. Mevjud jamoatda mana bu darralar yoki boshqa ta'zirlar bo'lish kerak. Ala inshaalloh Alloh o'zi asasin bilan gunoh kabiralardan katta gunoh qilingan bo'lsa, ana uni mahkamalar bor, mahkamalarga olib boriladi. Alloh hammamizni gunoh kabiradan o'zi saqlasin. Shu fitriy sunnatlar bor-ku, 10 ta fitriy sunnat va o'sha ba'zi bir sunnatlar E, ya'ni mo'ylovlarni qo'yib yuborishlik tirnoqlarni qo'yishlik shu jamoatimiz ishimiz ichida borda shu narsa shu narsa joiz joiz ekan yo'q sunnat turganda joiz narsaga qandoq e'tibor qilinadi shu narsa to'g'risida birodarlar bir tushuncha bersangiz joiz bizni najot yo'limiz emas joiz degani bir o'rinda joiz bir o'rinda nojoiz u Oddiy misol o'limtik hayvon sahroda ketyapsiz, och qoldingiz, o'lasiz. O'lmoqchisiz. Shu o'limtikni yeyishlik ana shu lahzada joiz. Ana shu vaqtda joiz xolos. Boshqa joyda joiz emas, to'g'rimi? Misol uchun oddiy hayotda o'limtik hech kim yemaydi. Harom to'g'rimi? Shuning uchun joiz narsalarni o'zimizga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Falon narsa joiz ekan. Hamsa uchun oddiy misol, mujohid qancha yesa savob bo'lar ekan. Mujohidni uyqusi ham savob ekan. Yana nima? Ichishi ham savob ekan. Ya'ni bu joiz qilingan narsa. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot chiqdilar Madinaga tashqari chiqsalar, Abu Bakr va Umar och yurishgan ekan tashqarida. Ular bilan birga borishdi, bir Ansoriyning uyida taomlanishdi, qonlari to'yib, bir necha xil ovqat yeyishdi. Bir necha xil go'sht, hol xurmo, quruq xurmo bilan sarg'iyoq yeyishdi. Qorinlar to'yg'ishgandan aytdilarki, "Summalatus alunna yawma idin anin naim" dedilar. Mana shu ne'mat haqida albatta so'ralasizlar qiyomat kuni dedilar. Yegan qonini to'g'iz yegan narsani to'g'risida. Kimga aytilyapti bu gap? Abu Bakr Umarga. Afarin bizga. Qancha ko'p yesang shuncha savob. Qancha ko'p uxlasa emish, shuncha savob yozilaverarmish. Bu bilan bizdagi Alloh taoladan bo'lgan umidni, qo'rquvni sindiriladi bu bilan. Qo'rquv yo'qoladi odamda. Shuning uchun ba'zi bir joiz bo'lgan narsa o'sha lahzada joiz. U lahzadan keyin joiz emas u. U fitriy sunnatlarni qilishlik mana misol uchun badalarda tahoratni tayammum qilinadi. To'g'rimi? Shu yerda qilinadi. Lekin pastga tushirgandagi shopirlar edam tayammum qilib yurarmadi u. Eda bu tayammum sinadi u. mo'ylov boshqa o'sha fitriy tirnoqlarni o'sha o'rnida berilgan dushmanga bir vahshat solishlik uchun joiz u. Lekin buyruq emas u. Hech bu masalada joizni o'zimizga yo'l qo'ya olmaylik-da. Mana u joiz ekan, mana o'lim tu yil ekan, yilavermaydi u. So'ch bu masalada o'sha lahzada qo'mondonlar aytsa-ku, mo'ylovlarini uzaytirib yuboringlar, düşmanı aldı oldiga deganda ana qo'yasizlar inshaalloh. Lekin ungacha fitri sunnatlarni amal qilib turib, mo'ylab qisqartirishni, tilnoq olishni qilib turamiz. Hali u darajaga yetgan Bu ham bir dangasalikka yo g'aflatga sabab bo'lib qolmaslik kerak-da. Tojikistonda Ahmadlar yapken de Abu Abdulla ustoz bilan qor ustida imo ishora bilan namoz Qaliga pastga tushgandagina bu anchagacha o'rganib bo'lishgan ekan, ishora bilan namoz o'qiyman. Buna bo'lmaslik kerak. Islom dini voqiylik dini, har bir voqeatni o'rnida amal qilishimiz kerak. Majlis boshlansa, shundan eslatib, shundan doim ana qilsa, chunki biz yashashligimizdan asl maqsadni ham ustoz yaxshi tushuntirganlar, yaralishimizdan asl maqsadda ham tavhidni Allohning ismi sifatlarini, azamatini shundan boshlasa deb eslatmoqchiman. Jazakalloh xayran. Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatishlik mu'minlarga foyda qiladi inshaalloh. Bu eslatmalarni inshaalloh hammamiz Alloh uchun qabul qilamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يقاتلون في سبيلك وابتغاء مرضاتك ولإعلاء كلمتك اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم دمر الكافرين والمشركين اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم دمر الشيوعين والظالمين ربنا اتمس على أموالهم واشتد على قلوبهم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم Parvardigara bizlardan o'zing rozi bo'lgin. O'zingni roziliging uchun amal qilishni nasib etgin. Ey Alloh, o'zing islom ummatiga najot bergin. Kofirlarga o'zing kifoya qilgin. Va bizlarga ana shunday xabarlar kelgan vaqtida hasbunalloh va ni'mal vakil deydigan tavfiqni bergin. Parvardigora shahidlarimizni o'zing qabul qilgin. Islom ummatini umumiy shahidlarni Alloh o'zing qabul qilgin. agar bizlardan <clears throat> kamchilik xatolar sodir bo'lgan bo'lsa Alloh o'zing kechirgin. Parvardigoro islom ummatini qalbini bir-biriga ulfat qilgin. Qalblarimizda mu'min musulmonlarga nisbatan g'illi g'ashlikni qo'ymagin. Butun mustadaf mazlumlarni Alloh taolo o'zing najot bergin. Parvardigoro bizlarni haqda sobit qadam qilgin. Parvardigoro bizlarni mana bu imtihonlardan o'zing salomat olib chiqqin. Parvardigoro bizlarni riyo sunolardan o'zing najot bergin. amallarimizni habada bo'lib qolishidan Alloh taolo o'zing asragin. Parvardigora islom ummatini haqiqiy rijollardan qilgin. Allohumma solli va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi. Jazakumulloh xayra. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.